الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أبدا تكذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متكذا المذلين أضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واجئوها ولم يجدوا أنها مصرفا صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم al'ummar duniya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wato yau shi ne ranar asabar sha tara ga watan shida shekara dubu biyu da ishirin da ɗaya miladiya amma in ji malaman tarihi ga shi Allah mai girma da ɗaukaka ya kawo mu ƙasan Nijar a kuma babban birnin ƙwanni muna fata Allah ya sa mu yi karatu lafiya mu tashi lafiya. Mun zo kuma ƙarƙashin gayyata ta al'ummar ƙwanni mutanen kirki, na farko akwai Alhaji Abdullahi Kaɗo, tsoho mai daka kama yaro kashi. Allah ya saka ma wannan mutum da alkhairi shine shugaban kare haƙƙin bil'adam na yankin ƙwanni kuma alhamdulillahi mutum ne da ya ji wa'azi da girmansa da tsufansa ya kuma ɗauki ƙur'ani ya ci gaba da karantawa sai da ya sauke ƙur'ani yanzu kuma ya jagoranci kafa makarantar bani adam academy a cikin garin ƙwanni wannan dattijo allah ya saka masa da alkhairi sannan akwai kwamandan tafiya malam naziru kwanni wannan mutum yana iyakar ƙoƙari akan wannan tafiya sannan akwai bayin allah su malam adam da su malam suleiman jagoran tafiya da sauran yan uwa da ba zan iya gama lissafe su ba irin su malam ismail alaramma da su malam shu'aibu sai dai mu ce duka yan uwa allah ya saka masu da alkhairi kuma ina ba mutanen kwanni haƙuri akwai gayyata da dama da aka sha yi man Allah bai bani ikon zuwa ba sai yau so abubuwan ne ke da yawa aka ce dambu in yayi yawa bai jin mai amma in ba a sa tanki guda na mai ba taken karatunmu na yau shine ba a gangara sai da hawa saboda haka duk mutumin da yake gaba da hawa ya ce shi ba zai yi hawa ba to ya yi haƙuri da shan gangara don haka duk kuma wanda yake so ya yi gangara to ya yi haƙuri ya yi hawa hankali kwance sai ka ga ya sha gangara duk wanda ya ƙulla gaba da hawa shi da gangara ha abada saboda haka taken karatun namu na yau shine ba a gangara sai da hawa saboda haka a duk lokacin da kaga kuma a kowane fanni a kowane ɓangare idan kai mai awa ne a lokacin da kaga tsangwama da ƙin jini da ƙazahi da sharri duk an sa maka ido to ka shirya wannan hawan ne kake yi in kai haƙuri za ka sha gangara idan kaga kana samun ƙiyayya daga waɗanda suke barin ƙur'ani a natsu har zuwa kan masu bin ƙur'anin ma ‘yan uwanka an tsane ka i haƙuri hawan ne kake yi za ka sha gangara don wani lokacin za ka rasa bugun na ina za ka kare na waje za ka kare ko na cikin gida to wannan shine hawan da kake sha in kai haƙuri me za ka yi za ka sha gangara wata rana ka ji gidan rediyo kana zanne an kunna gidan rediyo ana ma sharri wata rana cikin gidanku ka ga wani ya ka cikin unguwarku baka taka ba baka zidda ka ga ana ƙiyayya da kai can ɓangaren 'yan ƙungiya su ma suna iyaka ƙoƙarinsu yi haƙuri hawa ne idan kai haƙuri za ka sha gangara shi yasa muka ce taken karatun ba a gangara sai da hawa sannan ba da awa kaɗai ba a batta kai ɗan kasuwa ne idan ka ce kai ɗan kasuwa ne amma riba kawai kake so ka ci ba kai sai ka sa kuɗin nan ka yi gwagwarmaya ka je ka sha wahalar sarowa ka je ka nemi mai saye ka yi gwagwarmayar kasuwa wata rana ka faɗi to ba ka zama kowa don haka duk babban ɗan kasuwa in zai zanna ya karanta ma tarihin shi za ka tabbatar cewa ba a gangara sai da hawa haka mai neman ilimi ka ce yau yau ɗin nan kawai kake so ka zan malam tana yi duk mutumin da ya haddace ƙur'ani ya fassara ƙur'ani ya yi ilimin larabci ya san nahau ya san sarfu ya san mantiki in ka tambaye shi labari za ka tabbatar sai da ya yi hawa sannan ya sha wannan gangare amma kyabtawa da bismillah kawai karab sai dai kaga ka zama malam ba a yi a batta kai malami ne na ɓangaren zamani ɗan boko ne ta albashi kake farowa ko ko ka faro talakwal a'a ka ce yau a fara ɗaukaka albashi sannan ka shiga lakwal mana ashe ba a gangara sai da hawa duk wanda kaga ya je yana ɗauko albashi ka bincika ya taɓa yin wata wahala kahin rana albashin nan malam da haka kenan ka yadda cewa ba a gangara sai da hawa ɗan siyasa shi kuma ya ce yau zai shiga siyasa yau za a rantsar da shi ya ci tana yi duk wani wanda ke kan wani mukami in zai gaya maka irin yadda suka rika ratsawa daji suna kamfe wani wuri ma a zage su wani wuri a gaya masu baka wani wuri su sha wahala su yi faci amma in aka yi haƙuri aka yi ta yi yau da kullum wata ran sai ka tadda shi ofis zanne yana rubutu ba ka shiga sai da izini ba a gangara sai da hawa saboda haka kenan wannan a hudar duniya kenan ake gaya maka ba a gangara sai da hawa je ka manomi manomi yau yau dinnan zai je gona ya faro da girbi tana yi wa a faro da girbi da me yake farowa sai ka share gona ma kahin nan ka share ka yi toyi ka nemo dogon abun nan mai tsayi abun ga sungumi ko sannan ka je ka sara ka shuka a ci gaba da renon amfanin nan don haka kai da kaga kana dariya da fara'a sai kaka karamci kai wata uku kana zuwa kana dawowa ka je da komi ba ka je da komi ba ka dawowa da komi amma da za ka je da kaka ka tadda yadda yake cikin annashuwa abin zai burge ka amma wallahi sai da ya faro da hawa da kaka ne zai sha gangare da haka kenan ba a gangara sai da hawa to wannan shine yadda addini yake tafiya shi ma ka ɗauka tun daga kan annabawa in ka ɗauko tarihin annabi adam za ka tuno gwagwarmayar da ya shi ne wanda har ya zauna aljanna aka fiddo shi ka gangaro kan annabi nuhu shekaru ma ce ma aka shekara ɗari tara da hamsin yana wa'azi ka tuna gwagwarmayar da ya hakkan matarsa da ɗansa akwai waɗanda ba su yadda ba ka gangara kan annabi ibrahim ƙalubale tun ga mahaifinsa wanda ya haife shi ya samu amma da ya yi haƙuri ka tuna ‘ya'ya da jikoki ya haifa annabawa kai ka tabbata ba a gangara sai da hawa je ka tarihin annabi hudu je ka na annabi salihu je ka na annabi shu'aibu je ka na annabi ayyuba irin jinyar da ya sha gangara wajen annabi yunusa annabi yunus ba magana shiga kurkuku ba shi cikin cikin kifi ma ya zanna kafin nasara ta zo daga baya kuma sai da ya nasara duka mutanen shi suka yi imani fa'amanu fa mata'anahum ilahiyin don haka ashe ba a gangara sai da hawa ka gangara har zuwa kan annabi isa wanda mahaifiyarsa sai da shi shiga ƙalubale wa awainahuma ila rubuwatin zati qaririn wa ma'in ka gangara har zuwa kan annabi Muhammad wanda aka kora daga mahaifarsa cikin dangin shiga dangin uwa ga na uba amma ya koma wani gari yana bakunta ashe ba a gangara sai da hawa to za mu ɗauki annabi ɗaya mu buga misali da shi shine annabi Musa mu ɗauki gwagwarmayar da ya yi guda ishirin da haka za mu ɗauki ishirin sai mu fakin da wadda malam lawan ya kawo yanzu wanda ya yi tafiya da shi da yaron sawa izƙala musa li fatahu ko to mu aje ta bayan ita wannan ma ka karatu ne guda mai zaman kanshi wanda ya yi tafiya da abdan min ibadina inda ya je ƙaro ilimi to bayan wannan akwai wata aya da ta ƙunshi kalaman walaƙada fatanna وقتلت نفسا فنجيناك وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا to mu ɗauki kalmar wa fatannaka futunan kalmar futunan ɗin za mu yi magana a kanta sai mu ɗauko futun ɗaya bayan ɗaya mu ɗauko ƙwara ashirin mu buga misali da su kai ma sai ka kalli rayuwarka ta zaman ma wa'azi Allah ce wa fatanna ka kai annabi Musa mun jarabce ka futunan masdar ne wato jarabawa ta musamman iri-iri daga wannan sai wannan kenan kai ma yanzu ka shirya in dai kana son lahira to ba a gangara sai da hawa annabi Musa jarabawa ta farko ba a tashi haihuwar shi ba sai lokacin da fir'auna ke horauta jarirai yana cewa duk inda aka ga an haiho jariri a kamo shi ina bukata a natsu a yi shiru in ana wa'azi ba a magana in ana magana ana ɗaukan mai wa'azi hankali don Allah ‘yan uwa a yi shiru a natsu surutu tun da sahe kake yi yanzu har yanzu baka gama ba. in kai hakuri kuma zuwa sha biyu ko karfe ɗaya mun tashi mun baka hili ka ci gaba da surutu haggarin Allah ya waye hmm? hatta sarauniya dai na gidan rediyon nan suna kashewa wata sa'a su huta da su amfani ko ba su kashewa su huta to kai ma yi hakuri. don haka da aka ce wa fatan naka futunan ɗin jarabawa farko daga cikin ishirin ɗin nan ka tuna annabi Musa ba a haife shi ba sai lokacin da ake farautar jarire cewa in an haiho jariri fir'aun ya ce a yanko shi a daidai lokacin aka yi mi aka haife shi shine inna fir'auna ala filar ardi inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shiya'an yastad'ifu da'ifatan minhum hmm. yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum to mu lura Allah ya ce inna fir'auna lalle fir'auna ala fil ardi ya ɗaukaka a bayan ƙasa wajen fasadi da ɓarna waje ala ahla hashi an ya kasa mutanen garin ya raba kansu suka koma ƙungiya ƙungiya yastad'ifu ta'ifatan minhum yana raunana wasu daga cikinsu baji ka ji abun yuzabbihu abna'ahum yana yanka ƴaƴansu maza wa yastahayi nisa'uhum yana kyale matan kenan in aka haifi ɗa namiji mi fir'auna yake mashi yanka shi to daidai lokacin aka haihu annabi Musa kai ka san jarabawa ce ta musamman jarabawa ta biyu kuma sai Allah ya gaya ma inna shi idan kina jin tsoron zama da shi shine jarabawa ta biyu jefa shi da aka yi cikin akwati aka jefa shi teku shine ayat take gaya mana wa na ila ummi musa wa na ila ummi musa an ardi'i fa idza kibda alayhi fa alqihi fil yam ولا تخافي ولا تهذني إنا رادوه إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين to mu lura da wannan maganar wa auhaina ila ummi Musa mun yi wahayi zuwa ga uwar annabi Musa mahaifiyar shi an ardihi ki shayar da ɗan nan naki da kika haifa amma fa'iza hifti khifti alaihi in kin ji tsoro kada a zo a kama ki da ɗan nan kaɗan ya shiga matsala to fa alƙihi fil yammi jewa shi teku wannan yare ne na Allah ba na ɗan adam ba a ce wai in kina jin tsoron matsala ta samu yaron je shi teku kamar yanzu in ce ma to wannan kwai na kaza in kana jin tsoron ya hoshe buga shi bisa dutse mana haka yaren yake haka Allah ya magana cewa in kina jin tsoron yaron ya samu matsala je shi teku wannan magana ai sai Allah duk mutumin da ya yi ta ce za a yi kai amma sai Allah ce fa'iza khifti alaihi in kina jin tsoron ya samu matsala fa alqihi fil yammi jefa shi teku kuma jariri fa jariri ne sabuwar haihuwa aka ce in kina gudu ya samu matsala jefa shi teku kada hmm. magana sai Allah to jarabawa ta biyu kenan yana jariri aka ƙudundune shi aka sa cikin akwati aka jefa shi teku shine jarabawar da annabi Musa ya samu ta biyu ba a gangara sai da hawa shine fa'iza khifti alaihi fa fil yammi hmm. shine Allah ce niƙi fihi أن اكذبيه بالدابود التابوت فاكذبيه باليم فليلقه اليم بالساحل ياكله عدو لي وعدو الله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني جربا ta uku kuma an jewa shi don tsoron kada fir'auna ya san akwai Musa, haka ne? Menene dalilin sa annabi Musa cikin akwati aka jefa shi teku don tsoron mi? Fir'auna, to sai ya zama yaran fir'auna suka tsinto shi suka kai mai, maƙiyan shin su suka cintai jarabawa ta uku kenan. Shi ne a niɗi fit tabuti, sashi cikin akwati, faɗi fihi fil yammi jefa shi kogin teku kihli yammu bi sahili shi kogin shi zai tura shi gaba idan aka je ya akhudhu aduwwul li wa aduwwul lahu maƙiyana ni Allah da maƙiyan shi musan su za su cintai faltaqatahu فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا فالتقطه آل فرعون mutanen فرعون su suka tsintai Liyakuna lahum aduwwan wa hazana daga ƙarshe kau zai zama masu makiya ne ya zama masu bakin ciki da damuwa shine lamul aqiba da muka taba magana ta kenan da aka je falyul kihil yammu bi sahil ya khudhu a li wa aduwwul la sai Allah ce wa alqaitu wa alqaitu alaika mahabbatan minni Allah ce sai muka jefa soyayya ta musamman ta daga wurin mu shine duk al'ummar duniya musulmai suna kaunan Musa sannan kuma waɗanda suka cinte ma suka gaza kashe shi don me aka yi haka wali tusuna ala aini wali tusna adan areni annabi Musa ala aini ya kan kulawa ta Allah ce na sa ido kan rayuwar shi za a rene shi ne akan kulawa ta don haka mu lura jarabawa ta hudu da shi annabi Musa ya samu shine raba shi da mahaifiyar shi a halin lokacin da yake buƙatar nono sannan kuma Allah ya hana ya amfani da nonon kowace mata kowane jariri aka haifa yana buƙatar ya sha nonon uwashi to shi sai Allah ya ɓalle annabi Musa ya raba shi da mahaifiyarsa sannan kuma ya haramta mashi duk wani nono da zai sha bayan na uwai kuma duk matar da aka kawo don ya sha nononta da ya sha sai ji nonon bai mai ba Shi ma'anar wa harramna alaihil wa alaihil maradi min wannan fa annabi ɗaya ne muka ɗauka muke buga misalin jarabawar da ya samu kuma Allah ya ƙure ma so a rayuwa ya baka annabta shine Allah mai girma ɗaukaka cewa harramna alaihi maradi min qablu mun haramta mashi shan duk wani nono na wata mata kafin mahaifiyarsa jarabawa ta biyar shi ne lokacin da aka tsinto shi fir'auna yi kokarin kashe shi kaga ko jariri ne bai iya bada hakuri ko yana iya bada hakuri kuma fir'auna da ke sa kamo kato yanka ina ga jariri ga ya kwance kuma yana sa ana farauta ma a ji inda aka haihu ga ya gaban shi hmm? to da fir'auna ya tashi kashe shi cikin gidan Allah ya ba shi kariya yana jaririn. Wakala timra tufira auna ƙurratu. Wakala timra tufira auna ƙurratu ainihin liwa lakala ta kutulu. Karanta don kace auna ɗin wakala timra atu. Wakala timra atu fir'auna ƙurratu ainihin liwa lakala ta kutulu. Wakala timra atu fir'auna mata fir'auna ta ce ƙurratu ainihin liwa lakala. wannan ai abin da zai faranta mana rai ne da ni da kai don haka la taqtuluhu ku kashe shi kenan an zo za a kashe Musa ne ta ce a a kar ku kashe shi kuma aka yi sa'a ana jin linzaminta a gidan saboda haka ba a gangara sai da hawa duba nan ba wanda zai bashi kariya Allah ya bashi kariyan kuma ya yi amfani da cikin gidan ya bashi kariya wannan ke nuna maka idan Allah ya kare ka ka riga ka karu to anan idan muka gangara ƙasa jarabawa ta shida jarabawa ta shida shi ne ga ya cikin gidan fir'auna amma duk da haka jarabawai ba ta ƙare ba sai ya shiga gari yana yawo tun da yanzu fir'auna shi ake tsoro duk ƙasan nan shi kuma gidan fir'auna yake zanne akwai wanda yake shakka bai shakka kowa to amma jarabawa shi bata kare ba don haka sai ya kara samun jarabawa sai ya shiga gari daga yawo ya ga ana faɗa daga rabiyar faɗa ya kashe mutum ba da sanin shi ba shi ne wada halal madinata ودخل المدينة على حين قبلة فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شهده وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكذه موسى فقضى عليه saboda haka ba a wane bakin banza in ka ji ba banza ba saboda haka duk wannan yana cikin hawa ne annabi Musa bai kai ga shan gangara ba kuma da ya gama hawan ma ya fara shan gangara za mu isa wani wuri ya gama hawan ya sha gagara haida aka samu wani ya biyo ba ya taɗe shi ya gama gangare ma amma wani da gudu ya biyo shi ya sa kafa yana tada shi sai da ya tsaya waiwayo ya ci uban shi tukun za mu je wurin ba a gangara sai da hawa mana don haka na daga cikin jarabawa da ya samu kuma shine muka ce jarabawa ta shida shine gaya gidan gata gidan fir'auna amma saboda tsotsan bai kare ba kan annabi Musa ya hita ba da sanin shi ba daga raba fada ya je gyara ya kisan kai shine wa dakhala almadinata ala hini ghaflatin min ahliha Ya ce fiha rajulain yace yaqtatilani hadha min shi'atihi wa hadha min aduwwi fastaghasahu allazi min shi'atihi ala allazi min aduwwihi fa Musa Musa na kai ma wancan kulli daga Rabiya faƙaza alaihi take sai ya mutu da hakan na daga cikin jarabawa kuma da annabi Musa ya samu in mun je kashi ta nawa kashi ta bakwai mun ce ai ta takwas ita ce wadda halal madinata za mu je kan kashi ta takwas wadda ya yi kisan nan ba a san ya yi ba shi ne sai aka samu ɗan tonon asiri shi kuma ya tona asiri cewa shi ya yi kisan kuma wanda aka taimakan shi ya tonon asirin ya zo taimaka mashi sai aka samu matsala ya kashe wancan daga taimako kuma ba da sanin shi ba magana ta ruhu ba a ji labari ba shi wannan mutum sai ya kara zuwa wani wuri ya ja faɗa annabi musa ya kewayo sai ya gan shi kuma wani wuri suna hitina shi da wani ya ce kai ba kai ba ne jiya na ganka da wani aka samu matsala kai wani irin mutum ne da ya kan shi sai ya tuno cewa jiya wannan naga ya kai kulli a mutu ni ma yanzu kashe nan zai yi kenan sai ya tona asiri ya ce jiya ma haka kashe mutum ni ma yanzu kashe nan za kai daga nan sai aka ji labarin ashe ashe annabi Musa ya wannan abu don haka na daga cikin jarabawar da ya samu ta takwas shine tonon asirin falamma ana rada فلما أن أراد أن يبدش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بلمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المسلمين na daga cikin jarabawar da ya samu kenan wannan tonon asirin cewa ai annabi Musa shi wannan abu jaraba wadda muka tsallake wadda muka ce ta takwas muka zo muka ce ta takwas kafin waccan shine fadawa da mahaifiyar shi ta yi cikin tashin hankali na rasa ɗanta wanda hatta aika yayan musan ta ce na ji labarin ɗana an ce yana gidan fir'auna da haka akwai buƙatar ke ki je ki binciko ki ji labarin nan gaskiya ne ko ko surutun mutane ne shine وقالت لأكته قصي وقالت لأكته قصي فبصرت به عن ذنوب وهم لا يشعرون sai mu tsallako wancan mun bada shi sai mu dawo kan jaraba wanda ya samu ta tara shine da aka ji labarin yayi kisa sai fir'auna ya ce to maza a nemo shi a kashe shi shi kanshi musan na daga cikin jarabawa ka tuna kafirci irin na fir'auna a ce shi ya bada ya ce yana neman ka duk inda aka ganka a datso kanka ka san duk wanda ya datso kan ya san ya zama mutum ma na musamman a gidan kenan kuma ba mai tsoron Allah cikin waɗanda aka yi mitin ɗin da su balle a ce wani zai ji tsoron Allah to a wurin Allah sai ya zaro wani mumini a wurin aka yi mitin ɗin yana wurin kaji Allah gwani shine waja a rajulun waja a rajulun madina diya siye ƙala mm. ya musa in almala a ya tamiru na bi kaliyar tuluka fakaru jinilaka minan nasihin waja a rajulun min akasal madinati sai ga wani mutum ya taho daga mafi nisan gari yasa yana tafiya yana gaggawa kala ya musa sai ya gaya mu musa ya ce innal mala'a lallai mutanen nan na fada fir'auna ya atamiruna bika suna mitin a kanka kuma mitin din li dan su kashe ka ne dan haka fakharuj ka fita inni laka minan nasihin ina daga cikin masu yi maka nasiha kenan jarabawa ta tara da annabi Musa ya samu shine an ba da neman shi cewa duk inda aka gan shi a kaso shi kenan ba a gangara sai da hawa jarabawa ta goma da ya samu shine bayan ya tafi gudun tsira da rai sai ya je ya fada bakunta inda bai san kowa ba shi ma ba a san shi ba ya je ya taddaga mata guda biyu suna kiyo ga kuma maza da yawa su ma suna kiyon dabbobinsu ya zo bai san kowa ba shi ma ba a san shi ba ya tadda matan nan zanne wasu na shayar da dabbobi su kuma suna gehe zanne shine walamma warada ma a madiyana walamma warada ma a madiyana wajada alaihi ummatan min annasi yasuqu yace walamma warada ma a madiyana lokacin da ya gangara ruwan madiyana wajada ummatan min wajada alaihi ummatan min annasi yasuqun sai ya tadda a wajen ruwan ga wasu al'umma suna shayar da dabbobinsu. Wa wajada min ni ta zudani qala ma kuma. Wa wajada min dunihim sai ya samu koma bayan wannan mutanen da ke shayarwa ga a taini mata biyu. Ta Tazudani suna nisantan mazan nan saboda tawari'u. Ƙala sai ce ma kuma, ko kuma me labarin ku ga mutane suna shayar da ruwa ko kun koma gefe. alata sai matan su alata la nasiki hata yusdir dirar ria wa na shaikun kabi. alata sai matan suka ce la siki mu ba mu shayar da dabbobinmu hata hatta yusdir ri'a'u sai makiyaya sun gama sun fita shine ar jam'i ne na ra'i dira kuma fi'ili ne mudari'i wanda aka yi mashi mi wanda an ce mashi yusdira saboda hatta ta biyo baya shi yasa ya samu nasaba yusdira din shine fita shi yasa aka ce ranar kiyama yawma izin yasdurun nasu ashtata mutane za su fito daban-daban shine ba mu fita mu ba mu shayarwa hatta yusdirar ri'a'u sai makiyaya sun fita domin wa abuna shaykhun kabir babanmu dattijo ne mai shekaru da yawa annabi musa sai ya فسجى لهما ثم تولى إلى الذل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فسقى لهما سيشا يوم ما تنن يشاهد دبوبينسو ثم تولى إلى الذل سيقوم جندين إنوى مسيحة تاكي مسيحة النبي موسى سيئ الدعاء yace إني لما أنزلت إلي من خير فقير Allah ce abun da ka sauka mani na jarabawa wannan na ɗauke ta matsayin alkhairi ne amma Allah fakirin ni mabukaci ne ka sani yanzu ina cikin hali ba yadda na iya Allah ni mabukaci ne ni cikin hawa ne ba a gangara sai da hawa wannan halin da yake ciki kenan sai mu tafi kuma jarabawa ta goma sha ɗaya ita ce bayan ya je wannan gidan dattijo inda ya shayarwa sai aka ce to cikin 'yan matan nan da ka shayar masu za mu baka mace ɗaya ta aure amma sai ka mana leburanci a nan gidan kuma leburancin na shekara takwas ko goma hmm? aure ne zai yi amma aka ce sadakin nan shekara za ka yi man aiki na shekara takwas zuwa mi zuwa goma kai ka daga gardama zai yi a bata takarda hmm? shi ne ce ƙala inni ya uridu uridu haka قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على ni تهجرني ya حجاج فإن تممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشك عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال an unki haka ihi, أن أنكي هكا إيه دبنا تي هاتيني yace ina so in aura ma ɗaya daga cikin ‘yan matan nan guda biyu ka gansu nan amma ala an jira ni akan kaiman aiki na leburanci saboda haka ina so kaiman leburanci ne samaniya hijajin na shekaru takwas ya ce fa in atamamta ashiran amma in ka cika goma famin indika wannan dan kanka ne amma ni wa ma uridu an ashuka alaika ban so in baka wahala amma in kai goma ba laihi ka tuna biyu ma wai a matsayin gyara suke kuma al'ajala wannan goman yi don an ce falon ma ba Musa al'ajala a wani wuri wannan ajalin saboda kamala ta annabawa da aka ce takwas ko goma to kai kayi imani ba za su ce bari su yi takwas ɗin ba to na daga cikin jarabawa da ya samu ne ya je zanna yana annabi amma ya ci gaba da leburanci har zuwa shekara takwas zuwa goma saboda ba a gangara to inda za ka gane jarabta annabi musa tana da yawa bayan ya ƙara kiyon an sallamai ya yi bankwana ya tahi da iyalin shi kuma sai ya ɗimuwa bisa hanya ba a gangara sai da gida fa za a wannan jarabtar ta kare ta kiyo da ya tafi bisa hanya kuma sai dimuwa ba a gangara sai da hawa falamma qada musa lajala falamma qada musa lajala wa sa'ara bi ahlihi anasa min janibi duri naran qala li ahlihim kusu inni anastu naran لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تذدلون wannan yana daga cikin kalmar nan ta fituna da Allah ya dunkule ta cikin kalma ɗaya ya ce wa fatan naka sai ya ce mi fitunan wannan fitunan ɗin ne fitunan ce in ka fasa wannan abun za ta baka falamma qada musa al-ajala lokacin da annabi musa ya gama wannan kiyon wasara bi ahlihi sai ya tafi da iyalinsa yana tafiya ko sai ya ɗimuwa anasa min janibi ɗuri raran shine anasa min janibi ɗuri naran sai ya hangi wani haske naran ɗinnan a matsayin haske ne ya hange shi can gefen wani dutse ƙala li ahlihim kusu sai ya gaya wa iyalansa ya ce to ku zanna nan in a anasu naran na ga wani haske ga ya can la'alli atikum min habi khabarin ya ce ina so in je in samo labarin ina hanya take au a minan nar au ta kira watin minan nar ko in samo maku garwashin wuta la'allakum tasdalun ko za ku dumama jikinku wannan ke nuna suna cikin mu kuma kun sanyi ga dimuwa sun yi gashi kuma ga iyalin shi ba a gangara sai da hawa mana to mu gangara jarabawar da ya samu ta goma sha biyu ko mu ce goma sha uku shine da ya je daga neman wuta ya je ne ho ya ji wuta ya kawo wutan nan ya dumama iyalinsa take sai ya ji ana kiran shi ta ko'ina da ya ji ana kiransa sai Allah mai girma ɗaukaka ya gaya mashi ya ce karka ji tsoro ni ne Allah ya ce me hannunka ya ce sanda ce ya ce jefar da ita a al'ada sanda ba ta zama maciji take sai wannan sandar ta koma maciji nan take sai da ya ji tsoro shine wa anal qiyasa wa anal qiyasa ka ce jefar da sandarka falamma reha ta tazzu ka annaha jannun wa la mudbira wa lam yu'aqib ya musa aqbil wa la takbinnaka min alaminin to kaji da aka ce wa an alqi asak jefar da sandarka E ha ta tazu ka annaha jannun walle mudbiran walam yu aqil ya Musa la khaf inni la yakhafu a wani wuri ladayyal mursalun nan kuma aqbil wala ta khaf innaka minal amini Allah mai girma daukaka ya ce mashi jefar da sandai yana jefar da sanda take sai ta koma macijiya shi ko Musa walla mudbiran sai ya famfara da gudu walam aqil bai bi diddiki bai ce to ya aka yi wannan sandar ta zama maciji yana gani kawai ya ruga Allah ce ya kai Musa akabil dawo dawo dawo dawo shine fuskanto ne nan dawo wala ta khaf kakka ji tsoro innaka min al-aminina kana daga cikin amintattu wannan cikin daji ne bai ga kowa ba yake jin magana ka san babbar jarabawa ce dan haka ba a gangara sai da hawa to jarabawa ta goma sha hudu ina wanda ke neman shi din ya ce da an gan shi a kaso shi na fir'auna ba shi ke neman shi ba ya ce in an gan shi a kaso shi to shi aka aika wurin shi aka ce kai annabi musa ta wurin mai neman nan naka ka ce abin da yake kai karya ne ya dawo ma gaskiya ba a gangara kuma shi ya san fir'auna ya san waye fir'auna ya san kashe mutum da kashe kiyashi bai taba bambanta su ba kuma ya san shi din mai laifi ne neman shi ake ma kuma an ce an gan shi a kaso shi sai aka ce to je wurin shi ka ce abin da yake kai ba gaskiya bane karya ne ya dawo ma gaskiya hmm? kamar kai ne yanzu a tura ka a ce ka tafi barikin sojoji ka tambaya ina babban ba a gangara sai da hawa da haka sai Allah mai girma ɗaukaka ya gaya mashi ya ce to yanzu aikin da ke gabanka kenan fa za ni ka burhana ne فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه الله يce mashi to wannan hujjoji na ne hannun da ka daga ya zama fari da wannan sanda hujjoji na ne da na aike ka da su ka tafi zuwa ga fir'auna wa mala'ihi da yan fadan nan tasa domin innahum kanu qauman fasiqin su mutane ne waɗanda suke fasikai ai ko sai da yayi bayani ala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akabu ay yaqtulun sai ce to Allah na san ka sani amma fa ni mai laifi ne inni qataltu minhum nafsan na kashe masu mutum dan haka fa akhafu ay yaqtulun ina jin tsoron kada su kashe ni ina jin tsoron kada su kashe ni da kanshi yace tsoro nake kada su kashe ni ta yaya wa aki harun huwa absahu minni lisanan farsilhu ma iridan yusaddiqini inni akabu an yukazzibu yace amma ina so a hada ni da mataimaki wa akhi harun dan uwana harun huwa afsahu minni lisanan ya fi ni fasaha ɓangaren magana fa arsilhu ma'iridan aikashi tare da ni ya zama man mataimaki yusaddiqni in na faɗa ya rika gaskata ne yace domin inni akhafu an yukazzibun ina jin tsoron kasu karyata ne. na daga cikin jarabawa ta goma sha biyar da annabi Musa ya samu da aka je gaban fir'auna fir'auna ya yi bayani shi ma annabi Musa ya yi bayani sai aka ce to wannan alkawari za a yi na muƙabala kawai ita ce za ta fidda mu domin da ya je Musa ya Fir'auna ya ce masa ƙala in kunta ji ita bi ayatin fa'ati biha in kunta min sadiqin in kana da dalili kawo shi sai je wadda sanda shi ta zama maciji sai aka ce to mun gane wannan dabo ne a kira duk wasu masu sihiri a zo mai muqabala to muƙabala ce za a haɗa gaban fir'auna da kasan maƙiyin Allah ne kuma kai kasan ana ƙure ka yanke ka za a kuma ba lalle sai in an ƙure ka ne za a yanka ka ba ka sani tunda ba magana ake ta gaskiya ba gaban fir'auna ne za a yi ta kuma aka yi alkawarin bai bi dare ya tsere ba ya ce zan zo kuma ce aka yi ma ya sa lokaci shi da kanshi shi annabi musa ya sa lokaci wala rainahu ولقد رأيناه آياتنا كلها فكذب وأبي Allah ya ce shi annabi Musa Allah ya gaya masa mun zo masu da ayoyinmu dukkansu ya karyata shi Fir'auna ya kauda kai ya ƙi. Ƙala aji'tana li tukhrijana min ardina bi sihrika ya Musa Sai Fir'auna ya ce a'a ka zo mana ne da sihirinka dan ka da hankalinmu dan ka sihirtar da mu ya kai Musa? Falanadiyannaka bi sihirin misili. Ya ce, To, zan zo maka da masu sihiri fiye da kai. فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى yace fala na'ati yannaka zamu zo maka bi sihirin da sihiri mislihi kwatankwacin irin wannan sihirin da kai zamu kawo shi yace amma faj'al bainana wa bainaka maw'idan la nukhlifuhu nahnu wala anta makanan siwan yace ka sanya mana lokaci wanda kai ba za ka saba ba mu ba za mu saba ba kuma mu sa lokaci da ya daidai da kowa zai iya halarta wurin annabi Musa ya sa da ya sa lokaci ala maw'idukum yawmu zinati wa an yushar annasu duhe ala sai ce maw'idukum to alƙawarin ku da za mu ɗauka tsakaninmu da ku yawmu zinati ranar ƙawa kuma wa an yi husharar nasu duhan a tara mutanen da hantsi yanda rana ba ta yi tsanani ba balle wani ya ce bai iya zowa ya tsaya a rana ce a taru kawai a zo a bugata na daga cikin jarabawa da annabi musa ya samu shine ranar da aka gwabza muƙabalan nan ya ce fata walla fir'aunu fa jama'a فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتي سيكو فرعون يجو يا يجي تارى دكان مسهر تنسى كاب ثم أتى سنن يزو تارى دسو مي يفعلوا قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب مسؤولة شي باية زما غني كوانيني duk an taru annabi Musa daga shi sai yayansa Haruna Ƙala lahun Musa sai Musa ya kalle su ya ce masu wailakum wallahi kun kaɗe, ni za ku muqabala da ni ko ya ce kun gama yawo kasan in barazana ce shi ya kamata a yi barazana saboda ga ɗimbin jama'a kuma su mutanen nan suke da fir'auna hmm? kuma duk waɗanda suka taru so suke a kunyata su amma ya ce wailakum ya ce wallahi ta san ku nike yace kun bari in gaya muku la taftaru alallahi kaziban ku sake ku wa Allah ƙarya fa yashatakum bi azab sai ya hallakar da ku da azaba yace domin wa kada khaba maniftara shi yasa yace mi fa yashatakum fa yashatakum sai ya hallakar da ku daga nan aka samo kalmar rashawa a akaluna lissoti domin a sot ita rashawa cinta yana ɓata rayuwar ɗan adam matuƙar zai rika cin haram to zuciyar shi tana bushewa yana gurɓacewa yana zama lalatacce tun yana yin abun ya ji ba daɗi hatta kai ya ji ba komi ina ce wa kada khaba maniftara ya ce duk wanda ya kirkira wa Allah ƙarya kusan da sani ya taɓe injiwa. in ji Musa yake gaya masu ya ce yaya fatanaza'u amrahum bainahum wa asarrun najwa ko da ya masu wannan kurarin ko da barazana sai suka koma gefe suna cewa to yanzu wannan mutum ya kamata a yi shine fatanaza'u amrahum bainahum sai jayayya ta shiga tsakaninsu wani na cewa to yanzu wani abu ayi kau wani na ce a'a to ai wannan abu sa'a ce a jaraba mana shine ma'ana fatanaza'u amrahum bainahum sai jayayya ta kamre tsakanin su wa asarrun najwa sai suka ce zo mu je bai kamata mu rika jayayya kusa da shi kaso raina mu shiga nan shine ma'ana wa asarrun najwa sai aka kebe wani wuri ana cewa kai ka ta bada ruwa to iya wannan abun da ya na jefa masa shakka alama ce ta nasara saboda tunda hakka hada su rikici kai kaɗai biyu yawan nan nasu ka jefa masu shakka har suka kama rikici tsakanin su ka ci nasara to yaya bayan sun gama wannan jayayya suka hito sai suka gaya wa Musa qalu innaha لساهران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المسلم da aka ce fatanaza'u amrahum bainahum wa asarrun najwa sai suka ce qalu inna hazani inna hazani inna wannan ma'anata na'am inna ce mai ma'anar lallai dole ya zama hazai ne saboda inna harfu nasibin ce idan ta tadda tasniya dole ta yi mata ya'un to amma me yasa aka ce haza ne saboda ƙaluna'am na'am ake nufi sai suka ce eh haka ya dace haza ne mubtada ce mai zaman kanta haza ne da sahira ne waɗannan da ku gani su biyan nan masihirta ne su biyu yurida ni an yi yukhrijakum min ardikum wa yadhhaba bi tariqatikum musla so suke su karya ku ya zama sun zo sun tafiyar da addinin ku wanda yake addinin nan almusla mai daraja kaji an ce amsaluhum dariqatan in labistum in aka ce amsal shine almusla wato addinin nan mai daraja saboda haka so suke su kori bautan gunki su kawo wani addini daban yace yaya fa'azmi'u kaidakum summa tu sabba yace wa ajmi'u kaida yace mina ne fa'ajmi'u kaidakum ku shiryo makircin ku summa tu saffan sannan ku zo ga baki ɗaya kar a baro kowa yace yaya وقد أفلح اليوم من استعلى وقد أفلح اليوم من استعلى للي حقيقة دو wanda ya ci nasara yau ya riga ya ɗaukaka saboda haka ranar tsine uwan mai ƙarya ce yace yaya قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقي wannan shi ke nuna alaman mutane ne da za su yadda kuma za su yi imani saboda sun ba fir'auna dama suka ce kalu eh, sun ba annabi Musa dama suka ce kalu ya Musa imma an tulkiya wa imma an kuna awwala man alqa kai ne zaka jefa ko ko mu ne waɗanda farkon da zamu fara jefawa saboda haka wannan dama ce maimakon tunda sun yi karhin shi gashi suke da fir'auna kamata ya kawai sai dai ga ana zartar da hukunci ai a natsu a natsu a natsu a natsu a na surutu ina gaba da surutu in ana wa'azi dan Allah ai shiru ai shiru don haka anan a matsayin shi na wanda duk al'umman nan sun taru ne a kan shi to ba don su waɗannan mutane akwai alamar imani tare da su ba cewa an cusa masu abun ne da ba za a ba shi dama ba kawai za a yi abun da aka yi niyya ne a murkushe shi amma sai suka ce to kai ya kamata ka fara jefa ko ko mu za mu jefa hmm. yaya ala bal alqu qala sai ce bal Ya ce a'a ku jefa kawai yaya fa idha hibaluhum wa isiyuhum yukayyalu ilaihi min sirihim annaha tasi'u fa idha hibaluhum wa isiyuhum sai ga igonsu da sandunansu don sun ji labarin ai annabi Musa yana da sanda su ma sun zo da sandunansu sai aka ce yukhayyalu ilaihi min sihrihim sai gashi ana suranta abin kaji abin da ake kira takayil takayil abin daga haƙiƙa ba shi ba ne amma idan ka ya nuna ma kamar shi ne bari in yi misalin da za a iya ganewa ka hau bisa kwalta sabuwa daga nesa akwai abin da ake kira takayil shine daga nesa sai kaga kamar ga ruwa can kwance bisa kwaltan nan da ka isa wurin kuma sai ka ga ruwan ba nan suke ba ashe ga su can gaba daga nan har zuwa ya mai baka ganin su taqyili kenan to yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a kai ka ce motsi sandunan ke yi amma taqyili ne sai mu ya faru فأودس في نفسه خيفة kifatan Musa Musa da ya ga wannan abun ya tsorata amma kuma ya san cewa faduwar gaba asaran namiji Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa sai Musan ya ɓoye tsoron nan da ya ji a ran shi kawai ya mirsi sai ya nuna shi bai ma damu da wannan abun ba shine fa aujasa sai ya ɓoye khifatan tsoron nan da ya ji fi nafsihi a cikin ransa Wa ya ɓoye tsoron Musa annabi Musa to me ya faru Qul la da to amma shi mai kowa da komi ai ya san ya ji tsoron ko kulina sai muka ce mashi la takhaf a cikin wahayi aka ce kaka ji tsoron rabi da su kyale su kai innaka innaka anta ale. kwantar da hankali ka kai ne madaukaki kai zaka ci nasara kyale su kai yaya natsuwa kuwa zai na ai Allah fa ya gaya mashi cewa kanka ji tsoro kai zaka ci nasara to yaya wa alqi ma bi yaminika talaqaf ma sana'u wa alqi ma fi yaminika jefa abin da ke hannun ka na sandan nan talqaf ma sana'u a wata kira talqaf ma sana'u za ta haɗe duk abin da suka aikata da igonsu da duk wani kayan tsiri za ta haɗe shi domin innama sana'u qaidu sahir domin duk abin da suka aikata kaidi ne makirci ne irin na mai sihiri wala yuflihu sahiru haisu ate yake duk mai sihiri bai cin nasara duk ta inda yazo fa ulqiya saharatu sujadan qalu amanna bi rabbi haruna wa musa Kada da masu sihirin nan suka yi sujjada suka mai da lamari ga Allah Kalu suka ce rabbana suka ce ya Allah mun yi imani bi rabbi haruna wa musa da ubangijin musa da haruna take suka dawo suka yi imani to kai za ka yi tsammanin shi kenan magana ta ƙare annabi musa ya ci nasara sai ta yi kwance ƙarya ne ba a gangara sai da hawa yanzu wata sabuwar jarabta za ta shigo ana nan su mutanen shi da suka yi imanin take sai fir'auna ya musu alkawari ya ce to wannan abun na gano shiri ne kullalla ce ku da shi dama shine babban ku ya koya muku yadda ake sihiri sai ya ce bari ya yi gaba sai a kira ku sai ya kure ku gaba na dan ku yi marishin mutunci yace innahu lakabirukum allazi allamakum sihir na gano shiri ne kawai to jarabawar da annabi Musa ya samu ta nawa jarabawar da ya samu ta goma sha bakwai shine tsoratar da su waɗannan al'umman nashi cewa an masu alkawarin fir'auna ya ce duk sai na yanke su kuma in na zo yankansu da baibayi zan yi tarnaki an san tarnaƙi a yanke ƙafar dama da kuma hannun hagu shine tarnaƙi kawai to mi ya faru qala amantum lahu qala ayamantum lahu qabla an adana lakum da innahu innahu lakabirukum alladhi allamakum sihra fala uqaddi anna fala uqaddi anna aydiyakum wa arjulakum min kilabin wa law sallibannakum fi juzu'in nakhal wala ta'lamunna wala ayyuna ba a gangara sai da hawa su waɗannan da suka yi imani da annabi Musa sai shi Fir'auna ya ce yanzu kun yi imani da shi tun gabani in yi maku izini ya ce to idan magana izini ce dala to ina tambayan ku wace rana ce zai masu wannan izinin hmm? kamar kai ne yanzu ka miƙe kana cewa ƙur'ani shi kaɗai ne gaskiya bukhari ba gaskiya ba ne muslim ƙarya ne turmuzi ƙarya ne sai ahalus suna su zo su ce to ka fara ba mu baka izini ba ga ya mara da za su baka izini ba ranar da za a baka izini don haka kenan shi ma fir'auna ba ranar da zai ba su izini ya ce to ku je ku yi imani da musa babu ranar amma wannan barazana ce kawai yake masu ce to fala uqaddi anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wala usallibannakum fi juzu'in nakhl wala ta'lamunna ayyuna ashaddu azaban wa abqa to amma anan malaman suka yi wata magana sukan ce ya yanki hannun dama kafar hagu amma ayar ba ta nuna ya yanke ba alkawari ne yayi yi ya zai yi amma in za ka yi nutso cikin ƙur'ani wata aya tana nuna maka bai yi wannan abun ba domin tun rana aiko shi akwai wani alkawari da Allah ya yi mashi ya ce mai ƙala sana shuddu abu ka. قال سنشد عضدك بأكيك ونجعل لكما سلطانا فلا يسلون إليكما بآياتنا su kaɗai ko hawan da yadda da su antum hawa man ittaba'akum al-ghalibun wannan alƙawari ne Allah ya tun ra'aiko shi kala yace sana shuddu abudaka bi akhika zan karfafi damtsanka da ɗan uwanka Haruna wa la kuma sultanan zan sanya maku fawa fala yasiluna ilaykuma bi ayatina fir'auna bai isa da shi da jama'a shi su cin maku ba su karya ku yace ba ku kaɗai ba antuma ku biyun wa manitta ba kuma da mabiyanku algalibu na ku ne masu rinjaye da haka kenan an yanka hannu babu shi to mu gangara gaba kaɗan daga cikin jarabawar da shi annabi musa ya samu shine samun maƙiya mazuga 'yan bani na iya waɗanda suka je suka rika gayawa fir'auna bayan an yi wannan muƙabala ya ci nasara ya je tare da al'ummarsa suna addini sai maƙiya magulmata suka zo suna cewa yanzu da girman ka da daraja ka zaka ba wannan yaron yana rashin kunya nan garin kamar irin wanda yanzu za su yi rawani su je fada su ce ana nan ana zagin manzon Allah kaji makaryaci ai ka taɓa ganin masoyin manzon Allah kamar wanda ya zo yana karanta ƙur'ani ba bari in buga ma misali da Hausa ka gane ala sabilil misal a iya sanin mai sani wa aka yi ma wahayin annabi Muhammad koko Bukhari shi aka yi ma wahayin Al-Ƙur'ani? kuma ya karanta ƙur'ani ya kuma yi imani da alkur'ani ya yi aiki da ƙur'ani kamar yadda Allah mai girma ɗaukaka ya ce ya wal ƙur'ani hakim ya ce mi innaka laminal mursalin kuma aka ce mai utulu ma uhiya ilayka minal kitabi wa aqimis sala kuma aka ce ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw unqus minhu qalila aw zid alayhi sai aka ce mi warattilil qur'ana tartilan haka ne ko ba haka ba annabi aka sauka ma qur'ani to bari ma misali a ce kai kana da shago garin kwanne shagon nan naka kana sai da kayan tireda da kayayyaki iri-iri sai zama akwai wani mutum bawan Allah shi bai sayayya ko ina sai shagonka kuɗi hannu ba ba shi ba duk inda je in zai yi sayayya zai tsallake ko ina sai ya je shagonka kuma duk mai shawara da shi shi ma bayyin sayayya ko ina sai shago duk wanda yake neman kaya sai ya ce ku je shagon wani inda kaya kuke so masu kyau shi bai ɗauko jabin kaya kuma ga sauƙi kenan zai ta neman ma shagon ka kwastomomi duk wanda zai shawara da shi bai sayayya ko ina sai shagon ka sai wani ya kewayo yana gaya maka wannan mutumin makiyinka ne kai mai shagon eh duk tsaye yadda yake ma kuma ya turo a yi masayya sai wani ya zo yana baka labari yana cewa wani makiyinka ne kana yadda to wa ya kawo ƙur'ani annabi muhammad to sai ya zama mu nan ba mu ɗauka hukunci ko ina sai littafin nan da annabi muhammadu ya kawo kuma duk mai bin shawaran mu bai ɗaukan hukunci ko ina sai ƙur'ani littafin da annabi Muhammadu ya kawo sai ka kewaye kana gaya mana cewa mu ɗin maƙiyan annabi ne magana ba ta kama da hankali ba maganai ba ta kama da hankali ba yau da a ce shi littafin qur'anin wani ya kawo shi to kana da bakin magana amma shi ba annabi shi ya kawo littafin sai ka an shi littafin kace ka yadda kuma baka nan ma aka bashi baka san wanda ya bashi ba baka taba ganin jibrilu ba amma ka ce kai kai imani da annabi wannan littafin gaskiya ne ba a gangara sai da hawa to a nan sai fir'auna sai annabi musa ya samu irin waɗannan mutane waɗanda suke kewayewa su je fada su rika cewa haba wa ƙalar mala'u min ƙaumi fir'auna a tazaru musa wa ƙalar mala'u ƙaumi fir'auna a tazaru musa wa ƙaumahu liyu su dubi ardi wa yadaraka wa alihata kala قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن أبقهم قاهرون قال الملأ من قوم فرعون شيني وقال الملأ من قوم فرعون maji masu faɗa a ji daga cikin mutanen fir'auna 'yan fada suka ce a tazaru musa yanzu a tazaru musa ka musa wa ƙaumahu da mutanensa liyufsidu fil ardi su taɓarna a bayan ƙasa wa ya zaraka su kyale ka kai ba su yadda cewa kai Allah ba ne wa alihataka kuma suka kyale gumakanka kala sai ce sana qatulu abna'ahum wa nastahayi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun yace zan dauki mataki a kansu kenan wannan ke nuna maka babu ba a mugun sarki a wani lokaci sai mugun bafade duk da cewa kuma ana mugun sarki kuma ana mugun bafade to gangara gaba kaɗan bayan fir'auna ya haɗu da irin waɗannan mutane ana nan sai al'umma shi suka kai ƙara wurin shi suka ce to annabi musa gashi mun yi imani da kai kafin ka zo cutar da mu ake yanzu ma bayan ka zo kuma eh cutar da mu ake ƙalu uzina min ƙabli قالوا أذنا من قبل أن تأتينا قالوا أذنا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال أسي ربكم أن يهلك عدوكم ويستكلفكم بالأرض فينظر كيف تعملون قالوا سكتي أذنا من قبل أن تأتينا كافين كزومنا أنا شو تدمو ومن بعد min qabli an ta tiyana wa min ba'di ma na bayan ka zo ma gashi yanzu ana cutar da mu qala sai ya masa alƙawari yace asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kayfa ta yace ku kwantar da hankalinku maƙiyin naku fir'auna bi iznillahi ta'ala sai Allah ya halakar da shi ku za a baku ku kuma a gaya kamun luddan ku yake na daga cikin jarabawa ta sha tara da Allah ya yi wa annabi Musa shine aka yi gangami ran nan aka ce to wannan musan tunda ya matsa wa mutane shi da al'ummarsa a yi taro a je a tadda su a murƙushe su gaba ɗaya a daina jin labarinsu a je a murƙushe su kawai a daina jin labarinsu mugun sarki ya faɗi mugun Buhari ya yadda ana nan shi ko Allah sai ya yi ma annabi Musa wahayi ya ce to ga shirin da ake an gama shiri za a hallakar da kai amma abin da muke so ka hita ka bangare. wa awhayna ila musa a bi ibadi wa awhayna ila musa an bi ibadi innakum muttaba'un yan uwa ku ji yadda ake faro da awa da irin gwagwarmayar da ake yi kai ka san wannan abun ba cikin sati ɗaya ko sati biyu ko wata ɗaya ko wata biyu aka yi shi ba magana ce ta shekaru annabi ɗaya hmm? muka ɗauko daga cikin annaba wannan fassarar futuna ne da aka ce wa fatan naka futunan ita ce ta jadu wannan abu hmm? Ku kuma kun fara da awa gashi Allah na taimako aiki kuna kwance ma yau abun da manzanni suka yi na shekara guda kana kishin gyaɗe wasa ba zai ma shi cikin sati wasa da mega ta dala ɗari za ka tura aji mai zagi ya zaga mai yadda ya yadda kana kwance ba bugu ba zagi ga kuma yanci in an yi ƙara ka kai ma ɗan ƙasa ne ka je ka ce to ni ban bugi kowa ba ban zagi kowa ba hmm? a maka ba a gangara sai da hawa kenan anan wa auhaina ila musa sai muka yi wahayi zuwa ga musa a nisir bi ibadiya cewa ka yi tafiyar dare da bayina innakum muttaba'una za a biyo ku baya saboda haka ana nan ana shiri yaya فأرسل فرعون في المدائن هاشرين فأرسل فرعون سي fir'auna ya aika filma da'ini a cikin garuruwa gaba kiɗai hashiri ne yana mai taro yana cewa maza ina gangami yaya inna haula'i la shirzmatun kalilu. yace domin inna haula'i waɗannan mutanen su Musa la shirzimatun wasu ‘yan jama'a ne na ‘yan kaɗan amma wa innahum lana laga'izu yace wa innahum lana laga'izun amma gashi suna kular da mu suna ba mu haushi da haka bai kamata mu bari ‘yan wannan jama'a ‘yan kaɗan suna ɓata mana rai ba gashi kuma mu wa inna la jami'un hazirun yace wa inna la jami'un hazirun mu kuma mutane da ake shakka mu duk kasan nan da an ce fir'auna an san mu da haka bai kamata mu bari wani yaro yana bata mana lokaci ba hmm ta yaya fa akhrajnahum min jannatin wa uyun sai muka fidda su daga cikin gonaki da idanuwan ruwa shine duka kowa ya ba harkar da yake aka tasa Musa su Musa gaba aka ce aje a kaso su su kuma su annabi Musa da suka zo kama hanya ba ta inda za su yi ta sai ta hanyar tekun ita kuma tekun ta tare ko ina an tasa su gaba sun isa bakin ruwa gaba duk wanda ya sa kawar shi cikin ruwan nan ya gama yawo dabbar da ke ruwan za ta yi noma da shi idan ya baya kuma ga fir'auna zai kashe shi Shi ne gaba kura baya sayaki yace yaya فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى inna لمدركون فلما ترى aljama'ani lokacin da jama'a biyu suka ga juna su fir'auna sun ga su Musa su Musa sun ga su fir'auna a ashabu Musa sai sahabban Musa mutanen shi suka ce inna na mun gama yawo lalle za a riske mu to shi kuma ya san tun da Allah ya aiko shi ya mashi alkawari ya gaya mashi ni ma'akuma asma wa'ara ya ce ni ma'akuma ina tare da ku asma'u ina jin ku ara ina kallo ya san kuma ba yadda za a yi alkawarin nan ya tashi kuma da ya yi magana ma ya ce Allah inni akafu an yi kazzibin ya ce ina jin ce aka kala kalla faza haba bi ayatina inna ma'akum mustami'un ya ce kar in kara jin wannan magana ka ce wai kana jin tsoro da kai da dan uwan naka ina tare da ku ba abin da zai faru maza ku dai to kuma sai ya ga ga wannan su fir'auna sun taso su nan kuma ga tekun kuma duk inda kai mutuwa ce da ka taka ruwa mutuwa in kayo baya ma mutuwa to ashabu Musa mutanen Musa suka ce inna na mun gama yawo to shi kuma ya san Allah yayi wancan alƙawarin kuma bai tada alƙawari irin tsawar da Allah ya mashi yace mai kala kalla sai ya rama ta shi ma kala sai ce kalla yace inna ma rabbi sai yace mun yi da Allah yana tare da ni shi zai ban kariya ba abin da zai faru saboda ya san in Allah ya yi magana sai dai duk duniya ta yi ƙarya amma ba ta tashi kaji confidence imani kenan ya zama ka yarda da Allah irin haka shi yasa da ka roki Allah sai ya ansa kawai saboda ka yarda za a yi abun amma ka tashi da shakku da shakkoki da kokwanto da kaiwa da kawowa da je ka dawo kana to wannan abu dai ko Allah ya yarda. babu to tsauraren ka ba za a yi ba domin inna ma ya taƙabbalu lahu minal muttaqin Allah na ansa aikin masu jin tsoronsa in kai confidence kan yadda Allah zai kawo taimakon wallahi zai kawo shi shakku rusa harka ne duka domin asalin kawo littafin ana cewa alif lam gidan shida yace zalikal kitabu larai ba fihi wannan littafin ba kokwanto cikin shi saboda haka da kayi kokwanto tun nan ka fara samun matsala ka yadda kawai Allah zai ma taimako ne ka yadda Allah zai kawo yanzu ka tuna Musa ruwa ne ya gani gaban shi nan baya Fir'auna amma da ya san Allah ya yi wancan alkawarin hankalin shi kwance ya san Allah zai bada mafita kawai saboda haka ka je neman abinci ka ce to yanzu mutum ya ce gaskiya zai yi me zai ci saboda haka kai ka kwada zuciyarka cewa dole sai da ƙarya abu ya yiwu ba ka yi imanin cewa duk bala'in duhu Allah na iya yanka ma hanya ba dubarar ka riƙe sai Allah ya baka da ita da haka ka yarda kawai Allah zai taimake ka Da awa ka ɗauko ta ƙur'ani garin ku ana kin abun ka yadda kawai Allah zai yi abun nan kawai ci gaba da yi duk abun da ya taso ka tuno wannan tarihin na Musa kaga za a yi ma abun da ya kai shi ne ba a gangara sai da hawa ka yadda kawai taimako zai zo da awar za ta tafi abun zai yi ci gaba da yi a haka ta baya ana jawo rigarka ana tsunkularka ana taɗe ka ‘yan cikin gidan na sharri ‘yan waje na sharri sa gabanka inda kake so Allah zai yi billahi allazi la ilaha illa huwa aikin fa ba na ubanka kake ba uba ma in ka rike shi kana samun taimako balle ka rike Allah saboda haka kala talla yace inna ma ya rabbi sai hadin yace ubangiji na na tare da ni shi zai shiryar da ni yaya فأوهينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالدود العظيم فأوهينا إلى موسى سيمك وهي النبي موسى cewa أن اضرب بعصاك البحر daga sandakka bugi wannan kogin fanfalaka sai ko wannan kogi ya tsage fakana kullu firkin ka daudil azim kowane bangare ya zama kaman babban dutse ne a shi ne dutsen da babu icce saman shi kuma filbahari ya basan sai ya zama a kogin ma busasshen yashi ya fito wanda ba lema ba lema su yi zaton za su jika suka ratsa kawai suka ci gaba da hayewa sai da suka haye su duka gaba daya fir'auna sai gashi sun iso to kasan dole za su yi barazana cewa za su ga dan su ma aka yanka hanyar kuma da ya zo wucewa shi annabi Musa akwai tsoro da ya ji na cewa kada kuma wannan hanyar su, su fir'auna su bi cikinta ita ma su wuce bayan ya wuce sai ya ta tunanin to wace hanya zai bi kuma ya daɗe ruwan sai Allah ce ina ruwanka wata rikil bahara rahawanka bashi buɗe kawai kai tafiyarka shine waturikil bahara rahawan innahum jundun mugraquna Allah ce bakkokin nan bude ka kama gabanka akwai aikin da za mu yi wurin an dana tarko zan tambaye ka kun san gahiya wanda ya zo kama gahiya me yake sawa zai samu guru ko mu ce kuli ko karago sai ya sa sadaka yayi ta tsakani ga Allah tausan gahiya yake yana so ya ci da ta shiri ne to shi ba wannan ba tsabar kauna ce aka gwada wa fir'auna ta yi ba shi bude wuce ita hiyarka akwai tarko ne wurin ta me ya faru وأزلفنا ثم الآخرين وأزلفنا سيمك كسنتو ثم أتشن الآخرين نكر سوني متان فرعون وأنجينا موسى ومن معه أجمعين الله سيمك سيدة تد النبي موسى ومن معه da waɗanda ke tare da shi ajma'i na baki ɗaya. Sun ma'agaraqna lakari. Malam Naziru samu kujera je duk gayyatar da aka taɓa yi mani ba an ba duka zan yi ta yau je ka zamuri wuri ka zanna mai tambaya kuma ya rubuta mai ta baki ya shirya mai ta rubutawa ya rubuta ba dai wa'azi ba kuke so duk mai tambaya ya rubuta mai ta baki shi shirya ta me ya faru وعزلمنا صم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين وأنجينا موسى سي muka tseratar da Musa wa man ma'ahu da waɗanda ke tare da shi ajma'ina baki daya inna fi idha thumma agraqan thumma agraqan al Allah mai girma daukaka yace summa agraqan al na sai aka nutsar da su fir'auna kaf baki daya bayan an nutsar da su kamta da kumin jannatin wa uyun abin da suka mallaka da gidajensu da gonakinsu da mulkinsu da kayan alatun duk da suka mallaka su Musa suka zo sun sana da aka ce kazalik wa aurasana habani Isra'il kenan hmm. sai muka gadar da su suka zo suka zanna sai dai ka je kujera ta minista a samu wani mumini a ce zanna kai ke ministan nan yau gidan wane kuma naka ne gonar wane kai kuma taka ce hmm. saboda haka tun da yanzu an hallakar da fir'auna su annabi musa sun zo sun zauna ba a gangara sai da hawa to kar kai tsammanin wai shi kenan da aka hau gangaran nan an ƙare ba inda aka taɓa samun matsala a lokacin gwagwarmaya ake da na waje bayan an gama wannan jarabawa ta ashirin shine sai muna hukai na cikin gida su kuma suka hito saboda a ka'idar da awa shi munahuki bai iya hitowa ya tara al'umma ya jagoranci ya kira al'umma su fahimta shi sai bayan an kira an ansa sai ya shigo nan shi kuma ya munafurci amma ya hito a gwagwarmaya a bugai a ɗamure shi ya taron al'a'a wannan bai iyawa don haka annabi musa ya gama wannan gwagwarmaya ka tuna bala'in da ya da fir'auna saboda shi annabi musa shi ya tare da al'umma da yawa ya tare da mai kuɗi ƙaruna ya tare da mai mulki fir'auna ya tare da bafade hamana sannan ya tare da malamin shi shine abdan min ibadina to anan bayan ya yi wannan jihadin su fir'auna sun ƙare kuma sai muna munafukai na cikin gida suka fito a lokacin duk da yake wannan gwagwarmaya lokacin ba a bashi a taura ba ba a taura ko kaɗan ba wai da attaura ya je ma annabi Musa wa'azi ba a'a ba da attaura ya je ma annabi Musa a'a ba shi Musa ba da attaura ya ma fir'auna wa'azi ba lokacin ko safkar da ita ba ba ayoyi ne kawai na zahiri wanda zai zo ya nuna sanda mu'ujiza kenan mm. dan a wancan lokacin tsakanin mu'ujiza da littafi sun sha bamban Ka ga annabi isa mu'jizar shi shine warkar da kuturu warkar da makaho ta da menene matacce amma littafin wa? injila to shi ma annabi musa mu'jizar shi ita ce horin hannu da sanda da fari da aka yi da sauran abubuwan da Allah ya kawo amma me littafin shi a taura to bayan an kare sannan aka bashi a taura shine wa katabna lahu fil alwahi وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذ بأحسنها سأريكم دار الفاسقين الله يباشي التوراة كما أكزو أكزنا أكتشيغ بدا دعوة تو أنا nan ne sai munahuki يفتو كما fito kuma ita ce jarabawa wadda daga ita za mu ansa tambayoyi yawa wanda ya taɗe shi shi ne wanda bayan ya gama ya sha gangara ya biyo shi yana taɗe shi sami riyo da gangara an sha amma wani ya biyo ɗan cikin gida ne ya rika taɗe annabi musan sai da ya bari ya tafi ganawa da Allah don lokacin an bashi attaura suna ganawa da Allah to Allah ya mai alkawarin cewa akwai gana wadda zai waktara Musa qaumahu saba'ina rajulan limiqatina din nan to a nan sai Allah ya ce wa ma ajalaka wa ma ajalaka an qaumika ya Musa an yi alkawari da Musa za su je su yi gani da Allah da ya tafi tare da jama'a shi wuf sai ya wuce mutanen yayi gaba ya riga su isa wurin da ake gana wai. Allah ce wa ma ajalaka hmm. me ya sanya ka kai gaggawa an kaumika ka baro mutanenka ya Musa ya kai Musa to me ya faru alahum ulai ala asari yake Allah ka hini sani hum ulai ai ga sunan ala asari akan gurbi na ga su ga sunan baya ba nisa ne da su sosai ba Allah ka bi ni sani amma ga dalilin da yasa ne gaugawa wa ajiltu ilayka rabbi litarda yace wa ajiltu ilayka nayi gaggawa ne zuwa gare ka rabbi ya Allah litarda dan ka ƙara yadda da ni dan haka wannan abun yana nuna ma karatu biyu idan wajen tsira ne bala'i ya taho to shi babba ana so ya tasa mabiya gaba kar ya mi kar wuce su shi yasa da aka gaya ma annabi lud fasri bi ahlika bi qidin min al-layli bi adbarahum ka tai da jama'a ka amma bi adbarahum ta sasu gaba ka biyo baya amma nan kuma aiki ne na Allah za a yi shi annabi Musa sai ya wuce gaba da haka kenan idan wajen aikin Allah ne kuma ana son kai din ya zama kana gaba da mutanenka ba sai sun gama sallah baka ce to kun yi sallah eh to ni ma bari tashin in alwala da haka in wurin gudun tsira ne ta sasu gaba in wajen wani aikin Allah ne sai dai su ga kana yi kai ma su koyi da kai amma kakka bari su tsere maka shine ya ce wa ajiltu ilayka rabbi litarda sai Allah ya ce na قال فإنا قد فتنا wa من بعدك وأضلهم samiri. ala sai Allah ce to fa inna na fatanna maka hakika mun jarabci mutanen ba min duka bayan tahowarka ka san da sani wa adallahum samiriyu samiriyu yana can ya hallakar da su ba a gangara sai da hawa wannan ke nuna maka bayan duk ka gama gwagwarmaya da makiya da komi da ka kafa da awai kuma za ka ga wasu munafukai sun hito lokacin su kuma su ce ba kaza ba a kaza in an yi kaza ka to ina kaza ba a gangara mana sai da hawa mana ba ga annabi Musa ya gama gwagwarmaya da makiye ba ya karya su ko duriya samiru ba ka ji a lokacin to sai da aka gama ga nasara but sai ga munafuki shi ma ya hito ya ce duk ba daidai kuke ba Shi ne nan yace qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum samiri samiri ya halaka da su bayan baka nan to yaya فرجع موسى إلى قومه غضبان annabi Musa ya dawo zuwa ga mutanensa a asifan yana cike da hushi saboda ya ga an ɓadda mutanen da ya sha wahala a kansu قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا yace ya ku mutane na alƙawarin da ne na ce zan dawo rana kaza alam ya'idukum rabbukum wa'adan hasanan ku bai muku kyakkyawan alƙawari ba أفضل عليكم الأحد أم أردتم أن يهل عليكم غضب من ربكم فأكلفتم موعدي داما يا ريبة wani lokaci ne ai an yi alkawari da annabi Musa ne wata kwana talatin wa na habi ashirin sai aka ƙara goma fatamma miƙatu rabbihi arba'ina laila sai ya zama mi sai ya zama arba'in kenan to ganin haka sai ya zo ya ci gaba da bayanin shi ya dasa tashi aƙida shine kala ya ce a faɗala alaikum al'ahadu shin alƙawarin da na yi maku ya yi nisa ne dan na ce zan dawo an samu ƙarin kwana goma aka samu haka am arattum ko ko kuna so ayyahilla alaikum ghadabun min rabbikum bala'i ya faɗo maku hushin Allah ya faɗo kanku fa akhlaftum maw'idi shi yasa kuka wa alƙawarina. yaya قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا kace ba mu saba ka da kai mana dan mulkin kanmu ba walakin ahum milna awzaran min zinatil qawmi fa qadhabnaha walakin na sai dai mu humilna an aza mana awzaran wani nauyi ne min zinatil qaumi na qawar al'ummai da haka fa qazabna ha muka jefar da ita sun fara magana ma sai suka gabata hidda su kawai sai suka ce fa kadhalika alqasamiri suka ce mu dai kawai samiri ya cusa mana wannan aqide gaskiya ba mu da wani dalili samiri ya cusa mana wannan abu to yaya fa akhraja lahum ajlan jasadan lahu khuwa sai hiddo musu dan maraki dan marakin da kuma yana yin ƙara kamar ta mai rai faqalu hadha ilahukum wa ilahu musa fanasi da ya hiddo masu wannan ɗan maraki samiriyu sai ya gaya wa al'umman musa yace haza ilahukum wannan shine abun bautakku wa ilahu musa shine abun bautan musa nasi ya mance shi yayyata ya bakuna ya ce ya ce neman Allah a shega nan ma ya bari yaya أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا yace to shin ba su gani bai iya maido masu magana wala yamliku lahum darra wala nafa'a sannan kuma bai iya masu amfani bai cutar da su wala qad qala lahum ya qaumi inna ma futintum alhali haruna da aka bari halifa ya gaya masu gaskiya tun kahin dawowa Musa yace wannan abu hajjara ba ku akai da shi kawai wa illa rabb يرحمكم الرحمن فاتبعوني amri. امري yace ubangijin ku shine Allah mai rahama ku bi ni dan haka ku yi da'a ga lamari na kakku yadda ku bi samiriyu in ji Haruna da aka bari halifa alulan lan nabraha alayhi akibina hatta yarja ilaina Musa kace kai mu ba za mu saurari mataimaki ba lan bara alaihi akifina mu ba za mu gushe ba muna bautar dan marikin nan hatta yarjiya na Musa sai in Musa ya dawo ya ce mana ba haka bane amma kai dan kana mataimaki mu ba za mu saurare ka ba hmm? ta yaya Allah ya Harun ma mana aka idra hum dallu Allah tattabi'ani aba saita amri Annabi Musa da ran shi ya ɓaci kuwa yib sai ya kamo gemin Haruna ya hizgo shi ya ce ya harun ya ce ya kai harun ai sai da ya riko gemin tukunna ya hizgo shi ya ce ya Harun ya ce ya kai harun mama na aka mi ya hana ka Allah tattabi ani izra'aitahum dallu lokacin da kaga sun ɓace Allah ta tabi ani dan mi baka bi ni baya ba ka je ka ce ga abun da ya faru yace afa asaita amri kai ma ka saba umarnin nawu ne yaya قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني كشيد أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم buka wuli. magana haruna ta farko ya ce la ta kuzbi lihiyati farko dai sakan man geme tukun sannan yi magana eh ba a gangara sai da hawa ya ce sakan man geme ya ce wala ma da ka rike saki ya haƙuri yace fala tushmir biyal a'da'a a wani wuri yace kakka sa makiya su mana dariya ni gaye yanzu suna kina suna gaba da ni dalilin addinin nan saboda na tsaya kan aƙida da ka banni kanta suna gaba da ni kai kuma yanzu ka dawo mun kama rikici da kai saboda haka makiya sai su yi mana dariya shine fala tushmir biyal a'da'a kakka sa makiya su yi mana dariya da ran shi ya ɓaci a taurai da aka rubuto mashi shi annabi Musa wurgar da ita yi wa alƙal alwaha ya jefar da alluna a taurai wa haza bi ra'asi a kihi ya rike kan ɗan uwai ya jurruhu ila yana hisgaggashin shi saboda bacin rai ba shi ya dauki attauran nan ba sai da hushi ya bar shi walan ma sakhata an musa al a akhadha alwaha wannan kuma yana nuna maka duk sadda kai hushi duk hujjojin kabacewa suke kakka da wajen muƙabala kai hushi in dalili dubu gare ka da kayi hushi sun bace baka ƙara tuno su sai ka huce ba ka gane tuna su ai an riga an bata shi yasa zaka ga wani zai ci takalo ka dan ranka ya yi saboda yana da sirrin cewa bata rai na da hujja da ka fara sai ce to ku da ba ku zaman manzo Allah abin da yake sauran kai ɓaci hujjojinka su bace shi yasa annabi Musa daga ya da attaura bai ƙara ɗauko ta ba sai da hushi ya sakai ta da huce tukunna to shine anan abin da ya faru yace afa asaita amri shin ka saba umar yace ya ibn umma la takhudh yace sakan man geme kaka kama man geme wala bi ra'si karka kama man kai sakanni in yi ma bayani yace dalili inni khashitu an taqula farraqta na bani isra'ila abin da yasa na ƙi in ja in ja da nayi bayani na ƙyale su har ka dawo dan kada ka ce mani na raba tsakanin bani isra'ila wa lamtar tarqub kaka ce kai haruna baka bibi magana ta ba kenan idan na ja in ja dole za a yi fati wasu su dawo wurina wasu su tsaya wurin samiriyu don haka ya zama fati biyu zaka dawo ka tada na raba kan jama'a kuma idan na bi ka ka ce ai mun yi da kai ukhlubni fi qaumi wa aslih wa la tattabi sabilal mun yi da kai ne in zanna ne in tsare al'umma dan haka in nabika kenan ban yadda ba na bar su nabika dan haka ina neman uzuri to yaya an gama bayani da shi sai aka ce to a kira shi yau. qala fa ma khadubuka ya samiri kaji adalci sai aka ce to samiri kai ma zo ka kare kanka zo kai bayani kamar yadda haruna ya bayani yaya ala ba suru tu bi ma ya bu suru bi hi ka ba tu tu da ta mi na sari rasu li ba na ba wa ka ka sa wala mara gaskiya ko a ruwa sai ya yi zuwa mana ƙala sai musa ya ce fa ma haɗu buka ya samiri kai kuma mai bayanin kama tsokai bayani ƙala sai ce to ni dalilina basurutu bi malam yabsuru bihi na fahimci abin da basu fahimta ba faqabadtu qabdatan min asarin rasuli sai na damƙi wata damƙa guda daga gurbin manzo shi manzon wane ne manzon a lokacin annabi Musa yana nufin bayan tafiyan Musa ya damƙo ƙasa ta gurbin da annabi Musa ya taka ya ce fa na baztuha wannan ƙasar da na damƙa sai na watsar da ita to daga nan sai basira shi ta kuble ya rasa abin da zai ce kai wa ka zalika sawwalat li nafsi gaskiya wannan son rai ne kawai ne ba wani ƙarin bayani da zan yi ya ce wa ka zalika sawwalat li nafsi je ka قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس قال فذهب سيشيتو كتفي فإنك في الحياة أن تقول لا مساس ناجيني ما البركة annabi Musa ya la'antai cewa in ya tafi bai iya mu'amala da kowa kuma ba a iya mu'amala da shi karasa mana aya guda mai addu'a lalaka ma'u'idan lam dukhulafa kana da alƙawarin da ba za a saba shi ba yace yaya wanzur ila ilahi kallazi dhalda alaihi aqiban lan harriqanahu summa na fil yammi nasfa wannan sune ayoyin mu na ƙarshe sai ya ce to wannan gumakan naka kuma wanzur ila ilahi kallazi zalta alaihi ka ƙara kallo ga wannan gunkin wanda ka wuni kana bautata mashi zan kama shi in ƙona shi in sheƙe shi cikin kogi sannan in gaya wa mutane inna ma ilahukumullahu lazi la ilaha illahu wasu a kulla sha'in ilma don haka annabi Musa bai zauna lafiya ba sai da ya karya shi kan shi samiriyu daga nan annabi Musa ya zanna lafiya ya sha gangarar shi hankali kwance kenan ba a gangara sai da hawa ga kuma bishir mai kwamfuta duk wani mutum da yake bukatar memory na wa'azi da ake yi na yau da kullun da wanda ake a cikin gida da tafsiri da wa'azin magariba da isha'i da mukabala da duk abin da ake bukata ga dai malam bishir mai kwamfuta kuma ga hadari nan ya taso karatu kuma alhamdulillahi muna fata allah ya albarkaci abin da muka karanta ga kuma man naziru birnin kwanni zai mana addu'a ya kuma miƙawa malam ya yi addu'a a ah, to alhamdulillah yan uwa a yi haƙuri da abin da ya samu insha Allah Allah ya saka da alkhairi ga yanayin hadari ba za mu karanta tambayoyi ba don tambayoyi ƙwara biyu ne ma ke gare mu insha Allah